Paskui aš regėjau keturis angelus, stovinčius keturiuose žemės kampuose, laikančius keturis žemės vėjus, kad vėjas nepūstų nei žemėje, nei jūroje, nei į medžius. Ir išvydau kitą angelą, pakylantį nuo saulėtekio, turintį gyvojo Dievo anspaudą. Jis šaukė skardžiu balsu keturiems angelams, kuriems buvo leista kenkti žemiai ir jūrai nekenkite nei žemiai, nei jūrai, nei medžiams, kol paženklinsime anspaudu savo dievo tarnų kaktas. Ir aš išgirdau paženklintųjų skaičių. 144 tūkstančiai paženklintųjų iš visų Izraelio vaikų giminių. Iš Judo giminės 12 tūkstančių paženklintųjų, iš Rubeno giminės 12 tūkstančių iš Gado giminės 12 tūkstančių, iš Asero giminės 12 tūkstančių, iš Neftalio giminės 12 tūkstančių, iš Monaso giminės 12 tūkstančių, iš Simeono giminės 12 tūkstančių, iš Levio giminės 12 tūkstančių, iš Isacharo giminės 12 tūkstančių, iš Zabulono giminės 12 tūkstančių, iš Juozapo giminės 12 tūkstančių, iš Benjamino giminės 12 tūkstančių paženklintųjų. Paskui aš regėjau. Štai milžiniška minė, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešai sostą ir avinėlio akivaizdoje, apsisiautę baltais drabužiais, su palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu. Išgelbėjimas iš mūsų Dievo sėdinčio soste ir avinėlio. Visi angelai stovintys aplink sostą, vyresniuosius ir keturias būtybės, parpuolė prieš sostą veidais žemėn ir pagarbino Dievą gėdodami. Amen. Palaima ir šlovė, ir išmintis, ir padėka, ir garbė ir galybė ir stiprybė mūsų Dievui per amžių amžius. Amen. Tuomet vienas iš vyresniųjų ėmė man kalbėti. Kas tokie yra ir iš kur atėjo tie apsivilkę baltais drabužiais? Aš jam atsakiau, mano viešpatie, tu žinai. Jis man tarė, jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo drabužius ir juos išbalino avinėlio krauju. Todėl jie stovi priešais Dievo sostą ir tarnauja jam dieną naktį jo šventykloje. O sėdintysis soste, išskleisant jų padangtę. Jie nebelgs, nebetrokš, nebekepins jų saulė nei jokia kaitra, nes avinėlis, kuris stovi priešais sostą, juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių. Ir Dievas nušluostis kiekvieną ašarą nuo jų akių.